Martxoak amalau gaur ostirala hau berrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankizuna, Euskararen kontzientziazioa eta erabilera bultzatzeko kanpaina azpimarratu zirekiko dugu gaurko albistegia. Berriozarko gazte asambladak Euskararen inguruko hausnarketak eta gogoetak partekatzeko aldi batzuk antolatu ditu. Kontzientziazioa eta erabilera bultzatzeko asmoz bihar hartuko dute martxia jardunak, topagunearen zergeitik ez, talerrarakin, talerrarakin, kulturgunean goizeko amaiketan ezanen da, beste bi itzorduk eh, osatzen dute jardunen egutegia, martxoaren emeretzean Euskal Herrian Euskarazeko kidea den Estor Estebanek, Euskararen alde egotetik, Euskararen alde egitera izeneko hitzaldia emango du kulturgunean, eta azkenik martxoaren hogeita seian bideo ez da burutuko da gaztelekuan. Eta bestetik larun batean hasiko da ziklo korala eta garraldako horreaga abes batza izango da ziklo koralaren aurtengo edizioa irekiko duena. Garraldatarrak entzun aretoan arratxaldeko zazpietan entzunga izango ditugu larun batean. Zizurko zendeako erreniagak abes batza martxuaren ogeitabian larun batarekin izango ditugu ikusgai. Hauek ere arratxaldeko zazpietan eta azkenak abesten berriozarko elkarrekin abes batza izango da. Berriozartarrek martxuaren hogeita bederatzian nabestuko dute. Eta jakin bezala bihar larun batarekin zuaitzaren eguna ospatuko da eta hoi bezala jarduera nagusia zuaitzen landaketa izango da. Zuaitzen landaketa bera familiarekin taldeka edo elkarte baten ezenean egin ahalko da aurten aukeratutako lekua, mendialdea bat eta bi eskoletako parrekinaren ondoko larrea da, naturaren gelaren ondoan hain zuzen. Eta gaia aldatu zeulateko gazte aterpean eingo den gazte kanpaldian izena emateko epea irekirik da dagoeneko ikariarik eta berriozarko udalak amairu eta ugei urte bitarteko gazte entzate ulate herrira lau eguneko kanpaldia antolatu du. Apirilaren ugeita batetik hogeita lauera zuzenki, horretan inbat jarduera eta aktivitate daudea aurre ikusirik, beste batzuen artean urr ederrera bisita eta kubazuloetan espeleologia egitea. Izena emateko arratsaldeko ordutegian bostetatik zortziak bitarte gaztelegura hurbildu beharko dira gazte interesatuak. Larun batean ere izena ematerik izango dute, amaiketatik ordu batak bitarte berriozartarrek izena ematean berroita mar euro ordaindu beharko dituzte eta berriozarren erroldatuak ez daudenak irurogei euro. Eta noski informazio gehiagorako ikariari puntokon elbidera idatzi edo behatzi lau sortzi 06 0 bat, irurogei telefonora deitu. eta kirolen atala irekitzeko berriozar futbol elkartea eta mendialdea kirol elkarteen futbol naiz saskibaloi sekzioen asteburuko partiden informazioari helduko diogu. Mutilak, regionaleko mutilak, betik zkorraren aurka jokatuko dute ikande honetan, atxaldeko zazpit jarritan, lekun berrin bertan eta neskak, izarraren aurka lehiatuko dira, larun batarekin atxaldeko seiak eta laurdenetan, hementxe berriozarren. berriozaren. eta saskibaloiari dago kionean, enseniorreko mutilak, oberenaren aurka lehiatuko dira, larun batean, narratxeldeko seietan, oberenako polikiroldegian, eta neskak ere, etxez kanpo jokatuko dute, sagninazioko polikiroldegian, sagninazioko nesken aurka hauek ere larun batean, zortziretan. Eta besterik gabe gogoraraztea eguzkiplaza.neten kontsultatu daitekela gainontzeko partiden egutegi naiz ordutegia. Eta kirolen atalean sakonduz Nafarroako kirol jolasen baitan, herri kirolen denboraldi berria hastear da, urrengo igandean justuki hasiko da herri kirolen denboraldi berri hori, bertan hamar eta hamasi urte bitarteko unta berroita mar aurrin guru hartuko dute parte loko txibilketan, zakula esterketan, txingatan, korrikan, trontzan eta sokatiran. Lautalde izango dira berrio zarko herri kirol eskolak plazaratuko dituenak, bi kimu mailean eta bana aur eta kadete mailan zita diodan bezala igandearekin berriozarko kiroldegiko frontoian izanen da goizeko amaiketatik aurrera. eta gaurko iragarpenak dio zerua oskarbi edo odei gutxirekin izango dugula erdi mailako odei eta goi odei batzuekin goizean goiz ego osagaiko haizea olbizia ibiliko da eta arratsaleka upartean ipar osagaikoa eta temperature idaukionez temperaturatan gaur aldaketarik ez. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian fmkoen puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. plaza.neten.